Pradžios knyga 15 skyrius. Po šių įvykių viešpats prabilo Abromui per regėjimą. Nebijok, Abromai, aš esu tavo skydas ir labai didelis atlygis. Abromas tarė, viešpatie dieve, ką tu man duosi? Aš neturiu vaikų. Mano namų paveldėtojas bus damaskietis Eliezeras. Man nedavė vaikų, ir štai tarnas, gimęs mano namuose, yra mano įpėdinis. Viešpats atsakė jam, ne šitas bus tavo paveldėtojas, bet tas, kuris gims iš tavęs. Ir išvedęs į laukan, tarė, pažvelk į dangų ir jei gali, suskaičiuok žvaigždes tiek bus tavo palikuonių. Abromas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. Dievas kalbėjo, aš esu viešpats, kuris tave išvedžiau iš chaldėjų miesto ūro, kad tu paveldėtum šitą šalį. Abromas tarė, viešpatė Dieve, iš kur galiu žinoti, kad ją paveldėsiu? Tada jis tarė jam, atvesk man trejų metų karvę, trejų metų ošką, trejų metų aviną, balandį ir jauną karvelį. Abromas atvedęs visus gyvulius, padalino pusiau ir padėjo kiekvieną gabalą vienas prieš kitą, tačiau paukščių nedalino. Plėšrieji paukščiai atskrido prie mėsos, bet Abromas juos nubaidė saulei leidžiantis, gilus miegas apėmė Abromą, siaubas ir didelė tamsa jį apėmė. Tada viešpats tarė Abromui, žinok, kad tavo palikuonės bus ateiviai svetimame krašte. Jie vergaus ir bus spaudžiami keturis šimtus metų. Tauta, kuriai jie vergaus, aš teisiu. Ir tada jie iš ten išeis su dideliu turtu. O tu ramybėje nueisi pas savo tėvus ir būsi palaidotas, sulaukęs žiūlos senatvės. Ketvirtoji karta sugrįž čia, nes amoritų nusikaltimų saikas dar nėra pilnas. Nusileidus saulei ir sutemus, štai pasirodė rūkstanti krosnis, ir liepsnojantis degalas, ir praėjo tarptų mėsos gabalų. Ta diena viešpats padarė su Abromu sandorą, sakydamas, tavo palikuonėms atidaviau visą žemę nuo Egipto upės iki didžiosios Eufrato upės. Kainitus, Kenazus, Kedemiečius, Hetitus, Perizus, Refajus, amoritus, kananiečius, girgašus ir jebusiečius.